يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم إن la yahdi alqauma adh-dhalimin Enyi mlioamini msiwafanye Mayahudi na Wakristo kuwa ni marafiki wao ni marafiki wao kwa wao na miongoni mwenu mwenye kufanya urafiki nao basi huyo ni katika wao hakika Mwenyezi Mungu hawaongoi watu wenye kudhulumu فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده عنده فيصبحوا على ما اسروا فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين Utawaona wale wenye maradhi nyoyoni mwao wanakimbilia kwao wakisema, tuna hofu yasitusibu mabadiliko. Huenda Mwenyezi Mungu akaleta ushindi au jambo jingine litokalo kwake, wakawa wenye kujuta kwa walioyaficha katika nafsi zao. ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين Na walioamini watasema, hivyo hawa ndio wale walioapa ukomo wa viapo vyao kuwa wao wa pamoja nanyi, vitendo vyao vitapotea bure, na wataamkia kuwa wenye kuhasirika.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 walioamini ambao hushika sala na hutoa zaka nao wananyenyekea. ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون Na atakayefanya urafiki na Mwenyezi Mungu na mtume wake na walioamini basi hakika kundi la Mwenyezi Mungu ndilo lenye kushinda. الله أكبر الله أكبر Enyi mlioamini si halali kwenu kuwachukua mayahudi na wakristo mkawafanya ndiyo marafiki zenu wao hao ni sawa sawa katika kukufanyieni uadui na mwenye kufanya urafiki nao basi ni kundi moja nao na hakika Mwenyezi Mungu hawaongoi wanaojidhulumu nafsi zao kwa kufanya urafiki na makafiri. Ilivyokuwa kuwafanya hao marafiki hawafanyi ila waliodhulumu basi utaona kuwa wanaowafanya makafiri ndiyo rafiki zao wana maradhi katika nyoyo zao maradhi ya udhoofu na unafiki wao husema tunaogopa usije ukatupata msiba kwa kugeuka mambo na wao wasitusaidie Asa, huenda Mwenyezi Mungu akamletea mtume wake kufunguka mambo na Waislamu wakawashinda maadui zao au kadhihiri unafiki wa hao wanafiki wakaamkia majuto wakijuta kwa zile kufuru na shaka shaka walizokuwa wakizificha katika nafsi zao. Na hapo tena waumini wa kweli watasema kwa stajabi ya wanafiki. Ndiyo hawa waliokula yamini kwa viapo vya kupita kiasi kwa jina la Mwenyezi Mungu ya kwamba wao ni wenzenu katika dini, wenye kuamini kama nyinyi, wamesema uongo, na vitendo vyao vimefisidika, wakawa wamekosa imani na nusura kutokana na waumini. Enyi mlioamini, mwenye kurejea ukafirini katika nyinyi baada ya kuamini, hamdhuru kitu Mwenyezi Mungu. Yeye ametukuka na hayo. Badala yao ataleta kaumu iliyobora kuliko hao na wao hao Mwenyezi Mungu atawapenda na atawafikisha kwenye uongofu na utiifu. Na wao watampenda Mwenyezi Mungu, kwa hivyo watamti, Nao watakuwa na unyenyekevu na huruma kwa ndugu zao waumini na watakuwa wakali na wenye nguvu mbele ya maadui zao wa makafiri. Watapigana jihadi kwa njia ya Mwenyezi Mungu wala hawaogopi lawama yoyote ya mwenye kulaumu. Hiyo ni fadhila ya Mwenyezi Mungu humpa mtakaye anayemwafikia kheri na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa fadhila kwa anaistahiki. Enyi waumini, urafiki wenu nyinyi uwe na Mwenyezi Mungu na mtume wake na nyinyi kwa nyinyi katika wanaoshika sala na wanaotoa zaka nao wananyenyekea. Na mwenye kufanya urafiki na Mwenyezi Mungu na mtume wake na waumini na wakawa hao ndiyo wa kuwategemea kwa msaada na nusura basi huyo atakuwa katika hizbu yani kundi ya Mwenyezi Mungu na hizbu ya Mwenyezi Mungu ndiyo yenye kushinda na kufuzu.